بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren sha tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da ashirin da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu agas ashirin da biyu ashirin da uku ga watan agas shekara ta dubu biyu da ainihin wato biyar muna karatun littafin ar-risala ta al-imam ibn abi zaid al-qayrawani muna karatu ɓangaren da ya fi komai muhimmanci a cikin littafin shine ɓangaren akida da kuma tauhidi kuma kamar kullum wannan akida ta ibn abi zaidun al ne akida ce ɗaya da wannan hamsakin malami ya rubuta ta don bayyana tamfarerar akidar ɗan mazan jiya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai da tabi'ai ba don komai ba domin ainihin ya tabbatar da cewa wannan ita ce kaɗai a tuda duk abin da ya saba ma wannan ƙasa ne ko kuma kuskure ko kuma shirme ne wannan aƙida ce ɗaya tabbatar da dubu a cikin aƙidojin da aka rubuta dangane da bayanin aƙidojin ainihin salaf idan da kuma ta da muna ƙarƙashin jaɓa ta hamsin da ɗaya a ƙarƙashin wannan tafsirin na wani wannan mukaddima a idda malu yake cewa wa ta'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim wajibi ne a yi ga ainihin shugabannin musulmi tun daga sarakuna da ke rike da al'amura na mulki da kuma malamai waɗanda suke jagoranci game da harkokin mulki ɗin da kuma harkokin da yake da alaƙa da ainihin wato addini baki ɗaya ba don komai na faɗa haka ba domin a tsarin musulunci malamai su ne suka cancanta su zama ainihin su a gabanin al'umma amma kuskure ne ya faru daga su malaman sai ya su ya koma ga jahilan sai malamai suka ja baya daga duk abin da ya shafi harkar mulki da duniya wai da nufin wannan shi ne zuhudu wai wannan shi ne gudun duniya Su sakamakon haka sai suka bar wa ɗan iska da 'yan takife da 'yan boko da waɗanda ba su san Allah ba sai suka haɗu sai suka yi rikirkita al'amarin mulki sai aka yayi gari hatta ire-ire na da ke magana dangane da abin da ya shafi mulki siyasa harkokin yau da kullum kullum sai ka je ka ji sss hukumar tsaro ta jihar kaduna ta tarayya ta duniya suna cewa wai shi wannan malami ne ko ɗan siyasa ne ko kuwa menene shi me yasa yake shiga cikin harkar siyasa yo wane ne ya gaya maka malamai ba su ne yan siyasa ba wane ne ya gaya maka cewa jahilai ake bari yan boko ya sai daga kayan digiri ko a injiniyari daga kayan digiri a communication daga kayan digiri a kan accountancy daga ka je ka karanta business administration wannan shi ya baka qualification ka iya zama dan siyasa wanda ya san qur'ani da hadisi bai cancanta ba wanda digirin boko sadda ka gama shi sannan ka zama cikakken bakin jahilin da ka san addini ba domin a ran da ka karɓi digiri wannan kuma ka zama cikakken jahili matukar ba ka san addini ba domin wannan kai duk wani girman kai ya taru a kanka kana ganin kai ka isa kai ka fi kowa kai kai ne kaza kai kuma ka fi kowa lalacewa saboda ka ɗaukar wa kanka abin da baka kai ba shine kai kana ɗaukar kai mai ilimi ne da an yi magana za ka ce kai mai ilimi ne to duk digirin da bai haɗa da sanin addini ba ba abin da yake ƙara wa mai sai ƙarin jahilci wanda ba shi da digirin ko zan ya fi ka zuwa, saboda shi ba shi da wata furuta ko jijiya da yake yi kai ka yanzu kana furuta kana jijiya kai digiri da kai masa kuka kake da shi kana da phd kana da kaza kana da kaza amma tsayuwar sallah in ka zo kai sai ka zan baka iya ba alwala baka iya ba ya ake jima'i da mace baka iya ba iya cikin jima'in da ka iya shi ne irin jima'in da jaki yake da matar ce. kaga ka fi kowa jahilci wata addu'a ake yi yaya ake saduwa wanne lokaci ne ba a yi wanne lokaci ake yaya ake kaza duk da ka san wannan ba amma kuma kana da digiri kana fariya kana da ilimi ba ka fi kowa jahilci a takaice ya abin da muke cewa shugabanci ba shi tsaye na rayuwa da addini ba shi da bambanci gana. duk mutumin da ya kuskure ya fashe ya raba rayuwa daban addini daban Allah lazim ya yi kuskure Ba shi tsaye rayuwa addini ce addini kuma rayuwa ce a haɗa shi ce ba iya bambanta shi don haka malamai su ne suka cancanta mun ga wannan nan kurkusa shehu usman Ɗan fodiyo dukkan waɗanda ya bai wa tuta bai bai wa jahilai ba bai wa waɗanda suka da tsitsai ba duk wanda aka ba tuta shi ne malami shi ne alkali shi ne limani shi ne sarki shi ne shugaba wuka da yanka komai a hannun shi yake da ma shi al'amari ya zo jiye yanzu wannan bala'in tun yana cikin masarautun gargajiya tun wannan bala'in yana ofisoshin gwamnati har ya tsokaro cikin ƙungiyoyin addinin musulunci sarakuna daban malamai daban dan boko daban malamai daban sai ka shigo kungiyoyin addinin musulunci sai a ce wannan shine shugaban kungiya wannan ne shugaban malamai shi shugaban kungiyar nan wani tsohon dan daba ba a samu ko dan tauri ko wani shekani saboda zai kare mutuncin kungiyar da iskancin su ko da shekancin su ko kuma malamai daban ko in tafiya ce tafiya shi shugaba yana da ujja ta shugabanci sai ya ce a yi kaza a bar kaza sai shi sarkin malamai sai ce an an wannan ba daidai ba ne to shi nan sai a karshe daga haka sai ga an gargaza al'amarin amma kamata yi waje ba yi duk abin da za a ce malami ya ɗauko shi sai a tsora shi ya wuce gaba ya jagora shi nan sai ku ga al'amari ya tafi daidai Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan ba ku manta ba a jiya mun tattauna bayanai dangane da wajabcin yi wa shugabannin sa'a sai in sun saba abin da ya saba na alkur'ani aka ce ba za a yi musu ɗa'a ba amma kuma ba ta waye za a yi musu ba sai a cikin abin a ƙarmin cewa da abin amma ba za a yi musu ainihin tawaye ba ina fatar mun gane sai ko suka kawo abin da yake daidai to wajibi ne sai ainihin abu wannan sannan ne zan tsaya zan ɗanyi wasu maganganu ɗan kaɗan waɗanda suke da alaƙa dangane da ainihin wato matsalolin da suka shafi malanta wannan maganar da nake so zan yi na san yi muku isara dangane da madadi da ya kamata a girmama malamai a mutunta malamai musamman malaman da suka zama kuma malamai ne shugabanni to wata magana anan nake so in yi wannan kira ne zuwa ga sarakunan ƙasar hausa najeriya ta arewa yadda aka fi sanin ta da sunanta na gaskiya shine daular usmaniyya turawan mulkin mallaka sun zo sun wulaƙanta mu sun ci mutuncin mu sun addabi sarakunan mu sun ci iya kashin cin zarafi sun yi mana kuma sun yi wa sarakunan mu ta abin da kai shi ne ko turawan nan suka zo suna tumɓuke duk sarkin da suka tabbatar musulunci yake so su kafa wanda suka san cewa zai bi su to da tafiya ko tafiya waɗannan sarakuna da suka taso na yanzu sai suka yarda da hukuncin da turawan mulkin mallakan suka har bayan turawan mulkin mallakan sun tafi sai zan waɗancan sarakuna da aka wulaƙanta aka tozartar da su akan addinin musulunci sarakunan yau su ma sun ci gaba da wulaƙanta su da tozartar da su alal ga misali sarkin zazzau ali ɗan sidi wanda sarki ne malami ne ya yi sarauta a nan kasar zazzau a daidai lokacin su ne turawan mulkin mallaka suka ainihin iso Zariya, da suka iso kasar zazzau suka zo suka same su a masarautar shi a cikin garin Zariya, suka nemi ya ba shi goyon baya don game da yaɗa addinin kirista wanda wannan ɗaya daga cikin manufofin su ne guda biyu kai wanda duk ya karanta Nigerian history ko a primary school ta karanta social studies za ka ga an ce manya-manyan dalilai guda biyu da suka kawo turawa shi shine su ɗibi dukiya su kuma yaɗa addinin kiristiyaniti to yayin da turawa suka zo yaɗa addinin kiristiyaniti a ƙasar zazzau sai suka nemi haɗin kan sarkin zazzau aliyu ɗan sidi ko kuma alu dan sidi dama an kaji da haihu ya ce alu alu yake nufi to yayin da suka nemi haɗin kai daga wurin wannan sarki yake ba zai taɓa yiwa a ƙarƙashin mulkinsu a cikin yankin ƙasarsu ya yi izini dangane da yaɗa addinin kafirci da bayan yana bin shari'ar musulunci kur'ani da hadisi wannan ba zai yi to bayan an yi ta mai tsawo sai ya yarda ya ba su kan bayan gari daji kan don anguwar da aka fi sani da wusasa ko kufaina ya ce su je kan su kafa ko su su je su yi abin da suka je suka yi amma sai ya hana a rinka shiga ƙauyuka da birane na nan ƙasar zazzau domin ya haɗa addinin kiristiyaniti a dai tsaya duk wanda ke so ya je can to waye ka zai sake yana musulmi ya tafi wuta sai zai karɓi kiristiyani babu to sai abin ya zama musu cikar to an yi wata bakar na da shi a 1912 a 1912 da aka yi wannan bakar na da shi duk da ƙaramar sallah ranar sallah shi ne limamin idi dama kamar yadda yake shi ne sarki kamar yadda yake shi ne babban malamin gari kamar yadda yake shi ne alƙali sarki ya tabbata ga Allah waɗannan ragowar 'yan mazan jiya mutanen kirki kenan saboda haka sarkin zazzau ali dan da Allah ya gafarta mai shi shiryo hudu shi. wannan hudu da ya shiryo ya shiryo ta ne baki ɗaya ya rugurugu da addinin kafirci ya kuma nuna cikakkiyar shi ta ainihin tura mulkin mallaka cewa babu wani sulhu tsakanin shi da shi. wannan hudu da ce da aka karɓe ta aka kai ta ƙasar ingila a wannan shekara ta 1912 aka je aka fassara ta da turanci sarakunan ingila na wannan lokaci suka ji menene yake cewa suka tabbatar in sun bar wannan mutumin a kan mulki to babu shakka manufarsu ba za ta cimma ba don haka sai suka zo suka cire shi a 1912 da suka cire shi sai suka kora shi garin makwaja wanda shi ne babbar cibiyar mulkin jihar kogi a yau a nan ya gama rayuwarsu a nan ya rasu a nan aka binne shi allah ya gafarta musu to maganar da nake yi ko majalisar ne martaba sarkin zazzauta yau ta san da wannan labari da wannan tarihi kamar yadda na lissafo shi idan ba ta sani ba to ta ji daga bakin da baya karya tabbas ni na ziyarci har kabarin shi, na kuma tsaya kabarin na yi shi addu'a amma ko ka san abin ta kai shi yanzu kabarin bola ce a kai kashi ne a kai da datti da bola bola bola da kasari tashi yaran firamare akwai firamare nan gefe akwai nan islamiyya yara suna zuwa suna tashi suna kwallo, suna abin nan su dai da alamar kuke yin nan wannan na ɗaya nan majalisar mai martaba sarkin zazzau in ta san da wannan a ɗauki mataki amma an wulaƙanta sarkin zazzau a leɓen kuma an ci amanar kuma an yi kuskure in ko ba a san wannan ba to a sani a ɗauki mataki sarkin da ke kafin shi sarkin zazzau isiyaku wanda aka fi sanin shi da sarkin zazzau kwatau shi ma haka aka yi kamarinsa a cikin ɗaki yake a nan garin makaja rufin ɗakin ya birmo ya faɗo ƙofar ƙauren ta fallon kwanaki ta karye shi ma sai da na shiga na tsaya kabarin shi ne miki addu'a nan wurin ma shiga ake ana zubar da bola ana tashi arna na tsayawa a tsaye suna fitsari sarkin zazzau kwasau wannan wulaƙanci ne da addinin musulunci idan turawa sun wulaƙanta mana waɗannan malaman waɗannan sarakuna waɗannan waliyan wallahi ba wulaƙantattu ba ne kuma wallahi bai halatta mu karɓa ba kuma wallahi kar mu sake mu ci gaba da haka wannan ita ce nasiha ta albani zuwa ga ainihin duk wani bazazzagi da ke bayan ƙasa da san wannan an ci amanar mu kuma an wulaƙanta mu amma za mu iya gyarawa akwai sarkin kano da shi ma aka yi musu haka irin wannan wulaƙancin da aka yi mai shi ma na je na tsaya a kan ƙabarin kuma na yi musu addu'a shi ma wannan ɗin yadda na faɗa haka abin yake wannan abin ya faru ne ta ƙarƙashin jagorancin magajin garin lakaja shi ne na sa ya zama shi ne mai liyafa ta mai saukata mai jagoranci na da nuna waɗannan wurare amma abin ta kai jama'a gwamnatin jihar kano allah ya saka musu da alheri malam ibrahim shekarau da su da sauran mutanen kirki su kan sun ce haka ba daidai ba ne don haka suna shirye da za su koma su gyara inda wannan kadari yake domin su mutunta waɗannan bayan allah abin da muke fata mu ma gwamnatin jihar kaduna abin da ya kamata a yi kenan ba kadarin dogon yaro ya kamata a zo ana shafewa ana gyarawa ba kadarin bayan allah ne ya kamata a kula da shi amma an ci amanar waɗannan malaman ko alamar ita ce yadda mahaifinka da mahaifiyarka suke wajibi ta girmama su in ka in suna da rai haka in sun mutu yadda malamin ke da sarkin su yake da martaba da daraja da cancantar ka girmama shi yana da rai haka in ya mutu amma waɗannan sun mutu da yake sun mutu ne a ƙarƙashin kaskanci da wulaƙancin da turawan mulkin mallaka suka mutu turawan mulkin mallakan suka zo kuma suka kwashe ɗan'ansu da jikokinsu suka tarbiyyance su sai al'amarin ya zama an tashi ana wulaƙanta su kamar yadda turawan suka wulaƙanta su amma wannan daidai ne ko ina malaman ta da masu ƙarƙara an yi sallar a karfe tara abin da ya kamata ku je ku kai tsara ke mai an wulakanta sarakunan da suka sauka daga kan wannan kujerar shi sarkin da kuke kai wa tarar ya hau idan ba ku haka ba ya nuna munafukai ne ku da waɗannan sarakunan domin ya nuna shi ma sarkin da ke kai in haka ta faru gare shi shi ma kuna bi kuna gani ya ku bari a wulakanta don haka ba daidai ba ne wannan ba a martaba sarakuna ba ba a girmama malamai ba waɗannan sarkin zazzai shehu kwasai ƙwararren malami ne ƙwararre a cikin ilimin usulin fiqh da lugal arabiya da ilimin tauhidi sarkin zazzai aliyu haka tauhidi ne yasa za a wulaƙanta waɗannan mutane to wannan abin haka ya faru a 1906 a katsina aka cire sarkin katsina na ƙarshe daga cikin jikokin umarin dallaji babban gwarzo wanda shehu ɗan sodiyo ya tura shi a 1906 zuwa ga katsina ya ji ya kifar da gwamnatin kafirci da maguzanci ta wannan lokaci a katsina umarin dallaji ya je wannan aiki amma duk da haka sai ya ce yana roƙon babban malami waliyu ɗan waliyin allah muhammadu bello sarkin musulmi ya rubuta musu littafi wanda zai miki jagoranci dangane da wannan sarauta da babban wali ya ba shi a hannu shi ne shehu dan kodiyo shi ne wannan bawan Allah Muhammadu Bello ya zauna ya rubuta musu littafin usulu siyasa the principles of leadership in Islam ya zauna ya rubuta musu ga ka'idojin a farko ko da ya faɗi cewa bayan Allah ya ne abin girmamawa umarin dallaji Allah ya ƙara maka dacewa da ka za ka Ka nemi rubuta maka ka'idojin da ake bi ake shugabanci shi ne aka rubuta mai wani littafi usulul siyasa ka'idoji hanyoyin da ake bi ake shugabanci to sarki na ƙarshe daga cikin salsalar umarin dallaji shi ne sarkin katsina abubakar 1906 turan mulkin mallaka suka zarge shi wai yana kin shi wai baya kaunar shi wai ma yana yunkurin ya haɗa jama'ar shi su kasa rajjan na wannan lokacin wato su kashe wanda aka saka shi ke wakilin turan mulkin mallaka a lardin katsina to sakamakon haka aka cire shi aka wulaƙanta shi aka tozarta shi a lokacin ne aka naɗa muhammadu dukko kakan waɗannan na daga nan ne mulkin sulluɓawa ya fara a cikin katsinawa har zuwa yanzu da muke magana to waɗannan kaɗan ne cikin wasu abubuwa waɗanda suke masu dama ne waɗanda ya kamata a tara ɗan arewa a wayar da kansu don su san cewa turan mulkin mallaka ba su kawo mana alheri ba sharri suka kawo mana duk wannan boko da suka kawo kar ka taɓa tuna ko da su kawo ba muna tare da alheri kar ce a yaga duk abin da suka kawo mana sharri ne ba abin da suka kawo mana alheri da ba su kawo mana ba da yafi domin ne ga mun zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci ya a wannan lokacin suka je bayan sun girgiza gwamnatin sarkin musulmi ta sakkwato suka bi sarkin musulmi a tajiri suka rinka bin suka rinka bin har sai da suka koya shi gaba a lokacin sarkin gwande zan san faɗi sunan saboda mugun aiki yayi sai zama munafi ya yi ne ya je ya samu ainihin turawa don su ƙara musu mukami don su musu abin da yake so yake ai sarkin musulmi da kuka koro daga sakwato ai yana wajen duwatsun nan wajen tuddan nan garin da ake kira ƙasar da ake kira dima a yanzu turawa suka je suka riƙa su sai da suka fata da naman su suka kashe a nan wurin aka yi musu kabari aka rufe su nan ma su da na je na ziyarci kaburbukan su ne musu addu'a manyan bayan Allah ne salihai ne mutanen kirki za ka je ka a nan za ka ga walittaka a nan za ka je ka ga kaburbuka ne a fili filin Allah kewaye da tuddai a dina amma iyakar idda kaburbukan su nan ne magariya ta ji ta fito ke musu inuwa lif waɗannan bayan Allah nagari kenan ba jere da jama'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to duk waɗannan cin amana kaɗan ne daga cikin cin amanar da ainihin tura mai suka mana Allah madaukakin ke cewa amma dai an bi an wulaƙanta bayan Allah to an ci amana to shi yasa kuka ga yanzu ko in kuka ki tashi ku kula da mutuncin waɗannan bayan Allah sai Allah haɗa ku da karnuka yan boko karnuka yan siyasa su kasa ku su wulaƙanta ka. amma in kuka kula da darajar waɗannan sai Allah ya darajar ku ku fito ku bayyana ku musulunci ne ya kafa ku musulunci kuke so ba wanda zai kyamace ku jama'a sun fi ganin mutuncin ku fiye da waɗannan 'yan boko ko ɗan siyasa ko duk wani kare wanda zai zo ya haifi shekara hudu ya wuce ya faci kuɗin jama'a ya gaba Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan takaitaccen bayani kenan da ya shafi ainihin wato al'amuran da suka shafi waɗannan al'amura jama'ar musulmi kamar da na faɗi mas'alar da tana nan da yawa wato ita mas'alar da muke tattaunawa a risalar mas'aloli ne waɗanda mun zo kan matsalolin da suke buƙatar a kai a tattaka wuri a kansu inda kuma manta ba ai ga gaɓa gaba da malam yake cewa wa tiba'u salafi salihi wa akwai matsala kwaya ɗaya wadda wadda ta canjin tana lilo zan tattauna ta a ƙarshen wannan bahasin amma kuma tana da alaƙa da waccan matsala ta biyayya da shugabanni da malamai matsala ce kwaya ɗin in sha Allah ta'ala sai a ƙarshen tattauna matsala ta biyayya salaf zan zo in tattauna ta in sha Allah malai yake wa tibau salafi haka kuma bin as salafi salih bin magabata na gari wa iktisa'u atharihim da kuma ainihin bibiyar guraben su wa listighfar lahu da roƙa musu gafara wannan wajibi ne wannan dole ne ba shi ne risala yake dole a duk salaf waɗanne irin salafin yake a salafu salih manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine salaf na farko shi da kansu ya kira kansu da kansu salaf a cikin hadisin da al'imamu abu dauda da al'imamu sahawi da al'imamu muslim suka fitar hadisi sahihi muslim abu dauda sahawi ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi wa ɗauki fatima nasiha yana ba ta haƙuri sa'ad da zai rasu a nan ne ya amfani da wannan kalma yake ba za ki yadda ni in zama salafu gare ki ba ke kuma ki biyo bayana ko ta ce na yadda ya na ko ce haka abin yake karanta hadisin sahihu muslim da haka wanda yake bai san kalmar salaf ba bai taɓa ji ba sai a ɗauko wannan hadisin a nuna mai sai a ɗauko risala a nuna mai in yake har yanzu sai a ce to me kake nema kuma kai ki tunanne ne ba gaskiya kake nema ba ina fata an gane to yake to a duk gurabin su duk inda suka daga ƙasa mu dora za mu samu albarka sannan wal faru lahum kuma mu rinka nuna musu gafara wanda duk ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kaɗe ya shiga uku ya lalace tun daga duniya har lahira dan yanzu faɗan ya zama tsakanin shi da Allah sai manzo Allah ce wanda duk ya zagi ya cutar da shi to ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah Allah ko zai kama shi haka wanda ya zagi wata cikin matan manzon Allah ko ƴaƴansu ko jikokinsu ko tattaɓa kunnansu ka ci amanar manzon Allah duk baki ɗayan alherin da manzon Allah ya kawo cewa ya abu biyu yake roƙon mu da shi abu na farko kun a tsalikun illa al fil ba abin da nake roƙon ku sai ku so dangina na ku so ƴaƴana jikokina matana dangina yan uwana ku kaunaci waɗannan ina roƙon ku min wannan alfarmar abu na biyu da manzo Allah yake roƙo wurinka duk da ladan yake la ilaha illallah a ƙarshen kiran sallah ka yi manzon Allah salati saboda a cikin kiran sallah an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka musu salati sannan ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salati al آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته yanzu Allah yake sun kai musu haka ka gama ka cika ka din ka abin da ake bukata yake shi kuma zai tsaya a ranar kiyama ya shiga ya fita yadda duk za a yi da ikon Allah sai ya ga ka shiga aljanna jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka alfarma da manzon Allah ya roƙi ne miki kenan yo mu suwaye ne na sunan Allah ya roƙi alfarma ai dole ne na ni fa dai na hubbil arwahi law kana yustada fa kullun bihi ba'da dalal qad haka alfazazi ya faɗi cikin isiriya sai ce ba dukkan bukatattu ne manzon Allah shi ya shirya da mu ce don haka mun ba da fansa iyayenmu da ubanninmu ga manzon Allah mun ba da iyayenmu gare shi inda ana iya ɗaukar uwa da uba a kai su kyauta duk duniya ba wanda za a ba ka ɗan da idan ka kai maza Allah ka ce na ba ka fi kyauta yace da ana kyautar iyaye ce da manzon Allah za mu Ya yace saboda abin da ya kawo mana ai ya fi ƙarfin ma iyaye da kakanni jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka jama'ar musulmi ka so ƴaƴan ɗakin manzon Allah ka ƙaunace su ka kazage su ka kai musu sharri ka kai musu ƙazafi da duk abin da ya shafi wannan sannan ka san duk wani tarihi da yake akwai saɓani akwai rikici akwai bakar tsiyayya tsakanin ɗan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma wani sharri ne wani gurɓataccen tarihi ne ko ko na ce ko ko su ce da ya faru tsakanin su abu ne wanda ya zo ya faru na ɗabi'a ya riga ya wuce shi yasa aka ce maka karka shiga shi yasa aka ce maka karka shiga abin ya fi ƙarfinka amma taɓan da uwarka da ubanka suka yi 1960 kake sai ka shiga sai an binciko sai an gano uwa ce ke da gaskiya ko ubanka daga ƙarshe to in ka gano ba ta da gaskiya za ka ke ta in ka gano shi ne bai da gaskiya ne za ka yi to sai aka ce kar ka shiga ka kama bakinka sai ka ce sai ka shiga in ka shiga za ka fita da ɓacin rai ƙarshen kuma kai ka haranta samun gafar da ake samu ta hanyar iyaye sai da ka shiga abin da ya fi ƙarfinka to haka waɗannan sahabban aka ce ba ruwanka ka ce kai da ruwanka sai ka shiga to ai duk wanda yake zai haɗu ta sanya sai a sakar masa ƙofar ko a ga ta ina za ta wuce Allah ya kiyaye to wannan maganar jama'a ku ji abin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa a cikin Alƙur'ani Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah hakika kyakkyawan koyi tabbatacce ne gare ku ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaɗai wannan koyin ba wasu ne za su iya yi ba sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira kuma wanda yake ambaton Allah ambato mai yawa wannan aya tana da a kwaikwayi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne salafu na farko sannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo dangane da tabbatar da wajabcin a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a yi wa sahabban su biyayya a yi wa ɗan ɗakin su biyayya a yi wa sunna su biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin manzon Allah yake shi kun ma in tamassaktum bihi ma lan tadullu kitaballahi wa sunnati sai yake ku bi ta ku bi sunnar halifofi na shiryayyu masu shiryawa wannan hadisi ne sahihi Ahmad Abu da Tirmidhi Nasa'i Ibnu Majah suka ruwaito shi sannan yake taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu kitaballahi wa sunnati na bar muka abubuwa guda biyu waɗanda matuƙar kun yi riko da su tautauku da ku bace shine littafin Allah da sunnata wannan hadisi ne sahihi Imam Malik ya fitar da shi a Muwatta da kuma al-Imam hakim a cikin Kitabul Mustadrak waɗannan nassosin sai suka wajabta abin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da muka ja waccan ayar da muka ja dangane da laqad kana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wani sahabi ya fitar mana da cikakken salafiyanci a cikin ta shine sahabi abdullahi dan umar buhari ya rawaito sahihin hadisi ibn umar da shi da almajirin su suka kwana tafiya kan asuba ta kusa yi eh, sai almajirin ibn umar umar sai almajirin umar sai ya tsaya bai gaya wa malamin shi ba sai yi sallar wukiri sannan sai marmari ya hau dabba ke sai shi ko da gudu ya zo su malamin shi sai abdullahi dan umar malamin kenan ya ce ai na yau da ba ya ce danganta ba sai na ci da tafiya ina ka tsaya ya ce na ga gari zai waye alfijir ya fito ban yi wukiri ba shi ne na sauka ƙasa sai na yi sai ce ko da za ka yi koyi da manzon allah ba ne ya ce a'a zan yi zan yi koyi da manzo Allah yake to dan ne ka sauka yake na sauka ne ai in yi wuturi din yake ya aunan zan Allah idan sallar wuturi ta kama shi yana tafiya akan dabba yana yin sallar ne akan dabba ma'ana yanzu sunnar ma in za ka bi sai ka dubi yaya ne sunan zan Allah ya bi ka yanzu ne sun da masauka ƙasa ne sallah kuma ne shi a sai ce ai da manzon Allah wuturi ta kama shi akan dabba bai sauka ba to ka ka ka kuskure ba ka dace ba da kai ma tun da ka dace haka sai kai saboda su su ibnu umar su ne malaman da suke yi sharhin salafiyanci tun daga farko don wannan sharhi ne wato ba wajen hadisi a ya wanda ya sauka kasa ya wuturi ai yayi ko yayi sunna wuturi sunna ce yayi ko amma yaya annabi ya wuturin sanda ta kama shi yana kan dabba to yadda ta kama shi sai kai haka kai Bukhari ya rawaito hadisi a cikin kitabul hajji shekara ta zo sahabi Abdullahi dan Umar ya shirya zai tafi aikin hajji ya zama tsoho a lokacin yana da ɗaɗa manya manya su salimu sun zama samari sun zama manyan malamai suna a wannan shekara kuma hajjaji bin Yusuf ya je ya kafa tankokin yaƙi sun kewaye maka baki ɗaya ya je zai juyin mulki da Abdullahi ɗan Zubair ya zama maka ba lafiya ke sai abdullahi dan umar sun shirya zai tafi aikin hajji sai ƴaƴansu suka zo suka taru suka kewaye ta ce baba mun zo muna da magana da kai mun ga tuntuni kana ta shirye shiryen tafiya aikin hajji ko kana da labarin makka ba lafiya ya ce a a suka ce to makka ba lafiya ya ce me ya kawo makka ba lafiya suka ce ai hajjaji ya kewaye maka da tankokin yaki za a zo a ci maka da yaƙi don zai kwace ta a hannun abdullahi ɗan zubair sarki a lokaci don haka nake gani tun da ka saba zuwa hajjin nan tuntuni da ku aka fara hajjin nan tun kuna ƙanana har ka haife mu ga su kana aikin hajjin nan bana dai kaɗai muna roƙon ka arziki ka haƙura don allah karkace saboda ana tashin hankali ba ka tsufa kuma ba hajjin wajibi ba ke na fula ce haƙuri hadisi yake sai ya shi sai da ya gama sauraron yake kun gama suka ce eh ko ce ko zan tafi in sha Allah suka ce me yasa yake in tafi in na sami yin aikin hajji bukata ta biya in aka fara ni ban sami ni ba yake na dace da wata sunna da mai gida na ya dace da ita sallallahu alaihi yake mai gida na ma ya tabbata tafiya zai yi umara makka ba lafiya aka kare shi suna ya jiye to kun gani na na dace da wannan sunna ke suka duniya amma sai da ya tafi hadisi yana cikin sahih al-bukhari kitabul hajj hadisi ne sahih ma'ana wajibi ne kenan a yi koyi da sunna amma a yadda shi annabi ya yi ta jama'a mun gane wannan na uku abdullahi dan umar a lokacin hajjaj bin yusuf as ya tafi aikin hajji tare da shi da su salimu ɗan abdullahi ɗin da suka je sai hajjaji wanda yake a lokacin ya ƙasa mulkin wajen shi ne sarki sai ya shiga yana wanka sai ya yi jinkiri bai fito ba sai salimu ɗan abdullahi ɗan umar ya je tsaya kusa da ƙofar ban ɗaki ya ce musu ran sarki ya daɗe in dai har sunna kake so kai marmaza ka fito saboda almar marmaza a tafi don manzan Allah yana sauri yana fitowa to wannan magana ce ta shaƙa a jajibin Yusuf A jajibin Yusuf shi ba a yi mai nasiha har tebur ya na yankan malamai masu nasiha sai ka gama nasiha ta farce yanka ta ya ne ni za a cewa annabi ya ce kaza ni da nake sarki ni malami kaza kaza kaza fankama ya gama fankamai da ya fito sai ya wa Abdullahi dan Umar abin da yaron dan yake faɗi daidai ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai fitowar ba yana fitowa da wuri yana marmaza to ke haka abin yake yadda ya fara a shahid da yasa na kawo wannan ba wai fitowar ba a kinka a fito a rafa da an a fitowar da wuri ko kun fahimta ba fitowar ba kaɗai fitowar da wuri wannan ma sunna ina fatar ko an gane wannan to wannan maganar sai ta shaƙi abu sahabi sai ta shaƙi shi hajjaj wato yaro ya kunyata ni ya yi magana wato ya ƙure ni kenan kai kuma ka ƙaryata mini shi don in samu hujja in kama shi in kace sai ka ce gaskiya ya faɗa sai ce sai ya jimma abdullahi ya je ya sa fadawansu suka samu kibiya aka samu guba aka sa a kan kibiya sai ta je aka soka a dokin kofar abdullahi dan umar yana aikin hajji ya zo fitowa ya sako kafar shi kofar ɗaki kawai sai ji kibiya ta soke kwana biyu sai kafa ta ci gaba da ruri cewa kafa ta kumbura sai kuma hajjaj ya taho da munafinci da mugun hali irin na masu sarauta kuma ta tamala Eh, lafiya an ya ji labarin ka abin nan wallahi da mun san wanda ya wannan abu wallahi tallahi da ke mun yi gaba kaza ai kai ne kai ne Suke, kan me za ka ce ni maka yake kai ka bari a shigo da makami garin da ba a shigo da makami lokacin da ba a shiga da makami kasar makka lokacin aikin hajji jama'a mun gane wannan da kyau ko ko a shahid shine wannan hadisi yana cikin bukari shi na kitabul hajji abubuwan da yawa misalai kai nake mana wato ba wai jin sunnar ba amma yaya annabi ya bi wannan sunna ce shi ne salafiyanci amma in ka ɗauki hadisin kai yadda kake so lallai ya a ce ka bi hadisi amma ka dace yadda annabi yayi a'a ka dace ba to ka ɓata domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu yadda duk manzon Allah ya ce shi ne mai kyan shine daidai din yadda duk da yi bace ba haka ne a wancan abin ba don ya rage ko dai kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya yi, ko ya ce a yi ko kuma ya tsala mutane su yi ko kuma in ka haka to sai zama ba ka yi irin yadda aka ce ba ke ba jama'a mun gane wannan da kyau ko alwala ce da ka tashi sai ka wanke su tara tara saboda tsadar son sunna ka yi alwala ko ba kai ba ka yi alwala amma alwalar ta dace to ka gani to shi ne kullum misalin da nake muku a hankalce duk mutumin da ya tsikaro ɗan yake da yaji ina ya kamata ya shi baki kun ya kuskure ya tuka shi a hanci zai gane abin da ya wa kanshi ɗan yake da mai da yaji ka tuka shi a hancinka tabbas in ka ci gaba da turawa ka yi haƙuri a hankali zai zo har makoki har ciki amma za ka gane kuskuren da kai to ashe ya je ciki tun da ciki ake so amma ya je ta yadda ake so an ji da daɗi to duk wanda ya aiki da qur'ani da hadisi ba da fassarar da annabi ba kwatankwacin abin da yake ne tahiya in ka kabbarta sallah Allahu akbar ka ci gaba at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi in ka zo zaman tahiya kuma sai ka karanta Fatiha kana kada a kana alhamdulillahi. duk abin da ake a sallah kayi amma ɗan abin da kai ɗan kaɗan ne kaɗan shi ne ka ɗan canza ne wannan ka da da jina wannan ka da da jina sallah ta yi da ke ba amma ai abin da ake nuna ba ka ƙara ba da ka rage ba amma ka canza a ce canzawa ma bid'a ne saɓanin yadda annabi yake ne to saboda haka bin Alkur'ani da sunna din sai an dubi yaya annabi yake yaya annabi shi ne salafiyanku ina fatar an gane yaya annabi yake ayi shi ne salafiyancin da zai zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri mata tara sai ya ce ku kada ku yi tara hudu za ku yi wanda biyu tara da nufin koyi da manzon Allah kuma ya ɓata sai dai sai hudu kaji kuma matsala annabi ya yi tabbas mata tara kai kuma ya ce hudu za ka yi sai ka ce a asini yanzu zan yi koyi da aikin tunda an ce yi koyi da aiki tun da yanzu ya hana to ba zan bi hannun ba kana bin hannun sai a ce ta ɓata ta yi aikin ma zama a kun fahimci wannan da kyau ko da a ce kana da matan ka biyu ko uku ko hudu ranar girkin lami sai ka shiga ɗakin talatu ta kwana ba da izinin ku ba ba wata lariya da ta halatta maka haka kawai wani taɓa ta ce matan ka ne haka kaso ai ba zina kai ba sai a ce gaskiya ne ba zina kai ba amma abin da kai kai zalunci sai ka ce a'a manzon Allah ma haka yake yi saboda manzon Allah yana shiga ɗakin wanda yake da umarnin Allah yi a turji ta sa'i wa tu'uyi man tasha'i kana ainihin ya je ɗakin Aisha yau gobe ya je ɗakin Aisha jibi ya je ɗakin Aisha za ta yi tsallake ya je ɗakin Zainab za ta duk yadda ya zai iya ba wannan kwana biyar wannan kwana ɗaya wannan kwana biyu yadda biyu yanki Allah ya halatta ni kai kuma sai aka ce a in ka ba Aisha kwana biyu Zainab ma biyu za ka ba ta wanka ma biyu za ka ba ta dole ka yi haka sai ce to an yi da annabi zan yi yadda ya yi to a nan tun da ya hana ka haka to in kai hakan kuma ka faɗa a nan sai ka bi magana ko kun fahimci wannan to ku dawo aikin hajji annabi da ya tafi aikin hajji ya yi aikin hajji ne tsira ne ya tafi da umara da hajji a haɗe bai shiga cikin harama ta kayan sawa na gida ba sai ranar babbar sallah tun daga ranar da ya ɗauki harami ya ɗauki harama kuma mai harami su kira kenan harama kuma niyyar kenan tun daga ranar da ya ɗauki haramin haraman ya shiga harami a nan madina a zulhulaifa bai kira kayan haramar shi ba ranar babbar sallah bai raba umarar shi da hajji ba amma kuma da ya zo wurin wa'azi sai ya ce shi ɗinnan ya yi haka ne saboda ne saboda ya riga ya koro hadaya daga wajen harami kuma dokar ƙur'ani ta ce wanda biyu ya koro hadayensu daga wajen maka ka shigo maka da ragonka ko saniyarka da nufin za ka yi hadaya da ita to dole ne ka ci gaba kakka warware umarka sai ka sadar da ita da hajji ya ce to shi yanzu da shi da duk wanda ya biyo hukunci irin nashi kamar su aliyu da makarantansu to babu damar yadda za su warware don haka kowa sai zauna a cikin haramai yake amma ku da ba ku riga kun koro harama ba duk da yake an hadaya ba duk da yake kun taho da harama irin samu to ku canza ta in kuka gama umara sai ku kira kayan haraminku ku sauke haramarku ku sanya kayan gida ku zama kamar mutanen gida za ka iya saduwa da matarka za ka iya ciniki ka kasa goronka ka ce da kayayyakinka ka zama kamar ɗan maska ma wani balarabe zai ba baka keken matar ko mashin ko baro ka je kai ta haya kai ka zama ɗan gari ba ka da matsala in aka ce kuma yau musarriya ta zo jajibarin arafa sai ka shiga kayan haramarka ka ɗauki harama harama daga inda kake to yanzu kai in kai haka kayi kamar tuɗi kenan a dokar ƙur'ani za ta yi azumi guda goma za ka yi guda uku a ƙasar maka guda bakwai in ka dawo garin ku in kai ɗan wani gari ne in ko ɗan maka ne kai goma a can in haka ba ka samu ba sai ka yanka hadaya ku shi ke nan sai wannan abin na biyu shine kamar tuɗi a dokar jahiliya ana ganin kuskure ne wanda ya sake kuma yin shi sai wata annoba ta same shi to kuma yanzu ga annabi ya ce a haka sai abin ya buga kansa shi ya yi abin da suka saba sannan kuma ya ce su da ba su koro hadaya ba su yi abin da a jahiliya suke gani ba kyau su abin ya musu nauyi suka ringa tambaya suka raka su mali waɗanda suke tsofaffi ne bid'a ta gurje su al'ada ta mutu su kasu sun dafu a cikinka. an yaya manzon Allah haka karatun nan yake yanzu Allah yake haka karatun yake duk kuma da aka je aka tsaya sai sun ce ya manzan Allah ba a yi kuskure ba dai kai tsaye eh, haka abin yake sai da abin sun daɗe iyaye da kakanni kabirin ɗan kabirin har da aka je safa Suraƙatu bin Malik yake ya manzan Allah ya ce karatun nan yadda aka yi haka yake yanzu Allah yake haka abin yake ba kuskure yake ba kuskure sai yake to ka koya mana addini kamar yau aka halicce mu kawai yanzu mun yadda ma'ana mun na baptis ma kawai mu zama sababi yanzu a yanke mu duk al'adar ma mun don su da sanin da cewa yanzu mun zan Allah mu warware umara mu zauna a makka muna saduwa da iyalanmu maniyi na zuba daga farjin mu a lokacin aikin hajji a makka haka daidai ne yake daidai ne haka abin ne musu nauyi to yanzu wannan kaga jarabawa ce ga abin da ya yi ga abin da sayyidina ali ya ga abin da abubakar ya yi ga abin da umar ya yi ga abin da usman ya amma kuma shi da kansa annabi yake bayan mun bar zulhulaifa mun shigo kwari mai albarka ne wadil atiq wani kwari ne yadda ka ga kwarin ɗan goma ko kwarin kubanni ɗin nan wajen tudun wada wanda matuƙar mutum zai shiga tudun wada daga sabon gari ko zai shiga ina ne su ya bi nan ko haka wannan karin yake ana kiran su wadil ake kari ne mai albarka sai manzo Allah ya zauna da shi da sahabbai ana ɗan hutawa sai mala'ika jibril ya zo ya gaya miki cewa to doka ta canza yanzu duk wanda ya taho da harama ta tsira ne annabi ya ce shi da kansu sai da yayi nadama har yake cewa na wuce ka yustaqbaltu min amri masa da shekarun da na baro a baya zan sake fuskantar irin su yake nuna da na warware kamar yadda nake ku warware da sai in zo in sake yi yake amma ni bai halatta ba isara zuwa ga wannan hajjin daga ita annabi zai rasu sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan wadin a ce ne wanda za ka shiga jami'ar islamiyya ta madina yanzu ko ka shiga ta cikin shi sai ka fito to wannan wurin a nan ne daga nan ne dokar ta zo mala'ika jibril ya zo da yanzu to amma al'amari ya riga Allah ya zartar yadda yake to amma sai abin ya zama babbar shubha annabi ya yi tsira ne abubakar ya yi tsira ne usman ya yi tsira ne aliyu ya yi tsira ne a wannan aikin hajji dukkan su sun yi amma kuma ga abin da annabi ya ce kuma yake da daga yau ga abin da za a yi ne to yanzu duk wanda ya tashi tafiya aikin hajji to kaulan wa'idan sai dai ya yi sai ya yi ba zai ni ba wato ba zai gama umara da hajji ba ba tare da rabawa ba ba kuma zai yi ifradi ba shine ya tafi ya umara ya yi hajji kawai ya yasa saboda a wannan hadisin da suraqatu dan malik yake to dai abin da a koya mana addini kuma yau Allah ya halicce mu sai annabi yake dakhalatul umratu fil hajj hakaza ila yawmil qiyamah manzo Allah ya rika yatsinsa haka yake umara ta shiga cikin aikin hajji haka yake hajji a cikin duniya to da ya faɗa haka ko uku duk da haka su shira kasu bin maliki sun daɗe a bid'a ta jama'a an daɗe a maguzanci su tsofaffin arna ne wanda shi aka turo kai kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada manzon Allah ya hijira shi da Abubakar har ya hauje shi zai je kashe shi Allah da ita musayyir ne sai ya juya zuciyar suraƙatu daga kiyayya sai ta dawo soyayya sai ya taho duk duniya ya fi kin annabi fiye da kowa amma sai ji cikin lokaci kaɗan Allah ya juya mai duk duniya bayan da yake so sai annabi kuma sallallahu alaihi wa sallam yake ce yana so ya kwantar da annabi hankali ku daina gudu ku daina gudu sai da yabi wata al'ada ta fita larabawa balarabe yana neman ka je kashe ka in ya haɗu da kai in yana son ya ce magana ta ƙare sai kwanta rawanin yana ɗagawa to amana kenan aminci kenan sai su raƙa ya kwanta rawanin yana ɗaga musu to sai sa suka tsaya suka tabbatar da akwai aminci hanyar yake wallahi na taho da nufin siyayya da kisa amma Allah ya juya mini sanku da soyayya da in bar ku kuɗi ta inda za ku je ku kama hanya ku tafiyar ku halin halin garke na shanu da awaki kaza na wani in kun je ku ɗiba ku ci ku guzuri yadda kuke so ma sai yake ni kuma zan koma baya in ce wa mutanen maka na kura hanyar nan har madina ban gan ku ba Allah ya ji ya zuciya kuma ta zama ne ta zama soyayya ta zama musulunci kun yadda su kira ka aka musulunci to kun ga waɗannan mutane sun gurgu a cikin bid'a sun dahu sun nema sun yi bugun a cikin bid'a to sunna tana daɗewa da ta zauna ba don da annabi ya faɗa haka har da aka faɗa haka ko da yake al'ani na haza an lil bana ne ko ka har abada ka ji dai bana ko har abada sai nan ga Allah yake ilal abadil abad ilal abadil abad ilal abadil abad har abadan abidina har abadan abidina har abadan abidina to uku hadisin Jabir a cikin Muslim to sannan fa suka nufi jama'a fahimci yanzu in ka tashi za ka yi aikin hajji ba za ka yi ifradi ba ka ce ba za ka yi umara ba hajji kaɗai ka yi ba za ka yi ba me yasa annabi ya ce umara ta shiga hajji har kiyama ta tashi duk inda ba a yi umara ai hajji sai an haɗa da umara kuma ga shi nan ayar ta matuɗi ai haka take faɗi yace wa atimmul hajja wal umrata lillah don haka yadda hajji take wajibi sai ce ka haɗa ta da umara sannan ibada take cika inda haka da ba ta yi ba ta cika ba na ɗaya nan, na biyu ba za ka yi tsirani ba me yasa ba za ka yi tsirani ba saboda annabi da yake umara ta shiga cikin aikin hajji ko yake haka ba ila yawmul qiyama me yake nufi da haka ba yadda ya kasanta musu din nan shine ayi umara a warware sannan a zo a yi aikin hajji haka ce to kai fa yake ni bai halatta ba saboda na ɗaura kaina tun da na taho da dabba to yanzu kai madadin ka ce daga Kano airport Aminu Kano airport daga Namandi Azikiwe airport Murtala airport Yanene airport za ka ce kuɗin ki ka ce wa ragon ka ce ko saniyarka sai kai zaman ka kawai ana isa ce ka je ka umararka ka warware ka zauna lokacin hajji kai shi nan sai kai azumi uku a can bakwai in ka dawo gida ko kuma ka samu dabba ka yanka a matsayin ita ce hadaya sai in ka yi wani kuskure gyaran farce ne aski ne menene menene ne za ka yi fidiya kuma nan in ba kai to gaskiya ba muhallin aiki a ne ba lokacin yanin aikin hajji ba ne yanzu kawai abin da nake son in nuna muku dukkanin yadda za ka yi ibada to ba yi ibadar kai ake so kai ba yaya annabi yanzu sallah duk mutumin da ya sallah ya saki hannunsa a sallah ai ya yi sallah amma yaya annabi yanzu annabi ba a sakin hannu a sallah bai taɓa sakin hannu a sallah ba duk hayaniya ce suke kawo muku cikin malumma da ainihin hadisai na ƙarya amma sahihin hadisi cewa karar annabi ya saki hannu a sallah bai da hannu a sallah ba babu sahihin hadisi karar annabi ya yi sallah da yi zulfafi isra'a ba babu wannan ko kuma da haka yadda sai kuma yake sallu kamar aikin wani usalli sallar ku yadda kuka ga ina yi yanzu wannan sallah ita za ta kai har ka mutu kar wata rana ka ce to yau dai ai ba sai na yi ajini ba ai gobe ba sai na yi jinsati isra ba ai musu ajini ai kaza ai kaza kana bata wa kanka lokaci ne kana bata wa kanka rayuwa ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir a liman ne da lafiya saboda rashin lafiya a zaune zai yi sallah baki ɗayan mamu su ma sai su zauna su sallah lafiyar su lau samun alin saboda ne inna ma ji ilal imamu li yu'tamma bihi karshen hadisun sun ce fa salla jalisan fa sallu julusan ola in liman yana sallah a zaune da lafiya ko saboda larura baki ɗaya kuma sai ku sallah a zaune suna haka take dan bid'a da suka tashi da masoya zuciya sun suka ce a karshen hadisin an tafi amma farkon ta ce suke hujja da shi akan kada a jisa cikin sura kuma amma karshen kuma kada an tafi cikin gani to shi sa ku da kuke bin manhaji na salafiyanci ko inda ku fahimci haka ba ɗan a ce su kai halar da ku saboda su lazimin manhajin su shine su suke fassara hadisan da kansu ba sa duban ya ya sahabbai suka yi shi da kansu ne kawai yaya suka fasara sai mutum ya ce haka na fahimta haka na ga dama to daga nan ya kamata ka gane aiki ba salafi ba ne shi kawai ahlus sunna ne tsura ma'ana sunnar kawai yake zai ji amma ba zai ji a yadda mai sunnar ya fassara ta ba kwatankwacin mutumin da ya siyo rediyo wani irin rediyo ɗan kwatano an zo da shi daga kwatano ya zo da voltage one ton wutan lantarki irin ta kasashen saudiya ko america da sauransu Haka ce to kaga ga wani adapta za a sa step down ko kuma a ji a canza maka a mayar maka da ita ten saboda wutan najeriya ba ta wutan najeriya ba ta kai karfin wutar su ba don haka tashi ten wannan ten a twenty ka bari sai ce a ai ni ba sai na ga ka'ida wanda ya tsora ba ku dan ni kawai ni da kuɗi na ke zan sa yi ne ke mu alhaji ya daɗe bismillah ya je gona su a wuta ko minti ɗaya da zai da zai babbace me sa, ai ya sa wuta yadda aka ce ba abin da ya saba sai dai yi yadda mai abin yake a yi ba amma duk abin da ake sa ya sa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka waɗannan misalai ne na ilimi da na hankali waɗanda duk da ke sun haɗu suna nuni zuwa ga abu ɗaya to mutumin da yake shi fa haka da ke mai ba ku banni yadda na ga dama haka zan fassara qur'ani da hadisi to wannan mutumin ɗan ta yaye yaye manzon Allah ta yaye to kowa ya tsaya ya ji menene Allah yake cewa wannan mutumin yayi wa salaf ta yaye yayi wa sahabbai da ɗan tashin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai ya yi musu tawaye tun da ya ce ƙur'ani da hadisi ba zai bi manuwal ɗinsu ba manuwal ɗinsu ƙur'ani hanyar da za a biya aiki da ƙur'ani shine manuwal shine aikin annabi da sahabbai kwatankwacin in ka ce dutsen guga dole a wata takarda a ciki sai ka karanta don haka kai ma da Allah ya tsere ka sai ya haɗe ka da littafi shine ƙur'ani yanzu da aka ƙi jin ƙur'ani a kan ɗan adam har yanzu an kasa gane mai ke damun ɗan adam ɗan adam ya rikice shi ba ɗan katana ba shi ba ɗan japan ba amma an kasa samun bakanikin da zai gyara ɗan adam don me da Allah maɗaukacin sarki ya halitti ɗan adam sai ce ko ga manuwal ɗin ga hanyar da za a ba a zauna da shi lafiya sai aka wurgar da wannan manuwal ɗin bayan baya sai aka tafi ana lalube to yaya za a zauna da mutum lafiya yaya za a fahimci ne yake nufi yaya za a daina kaza yaya za a daina kaza sai an ɗauko manuwal ɗin nan da aka jefar bayan baya an kakkaɓe an ga yadda Allah yake za a sarrafa mutum sannan a zauna da mutum lafiya Kun ba haka ba wala majalisar ɗinkin duniya wala dattawa wala ƙungiyoyin kaza ba abin da zai sa duniya ta zauna lafiya sai an dawo an ɗauki wannan manuwal ɗin jama'a kun gane wannan da kyau to haka ta al'amarin yake fa in ka dauki ƙur'ani ba ka ɗauki yaya annabi ya fassara shi ba sai ka ce kai babu inda ka ga sallah a zahar za a yi mata a hudu ko la'asar za a yi hudu kai kafin abin da ka gani shine kaza abin da ka gani shi za ka ce za ka shi za ka kun ilal salati fa bisulu wujuhakum wa aydikum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum shi ke nan su duka kawo waɗannan sai kake kai haka kai za ka yi alwala fuska za ka wanke hannaye za ka wanke kai za ka shafa ƙafa za ka wanke sauran abubuwa ka ba za ka yi su ba shaƙar ruwa kurkurar baki makamantan waɗannan abubuwan duk ba za ka yi ba me yasa sai ka ce saboda babu a ƙur'ani shi ke nan sai a ce ka ɓata ya aiki ƙur'ani ya yi mutum ya bi ƙur'ani ya ɓata sai a ce eh, saboda bai bi shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. jama'a kuna fahimtar sharhi da muke akan ma'anar bin salaf ko ina fatar an gane ma'anar bin salaf salaf na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sahabbai sannan tabi'ai ga ɗan ɗakin shi waɗannan ka tattara su su ne suke abin da ake kira salaf jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to mutumin da yake shi gaskiya bai yarda ba ba da bi qur'ani da zai bi da hadisi amma ba su ya bi annabi da sahabbai da tabi'ai da kaza kaza shi kai ka shi fassara zai yi ya ce to wannan mutum yana neman ya saba manzon Allah kenan ya bi wata hanya wadda ba ita ce muminan farko suka bi ba to yaya Allah zai yi biki Allah yake wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma ومثله جعلنا وساءت مصيرا wannan aya ku ji abin da Allah yake wanda bi ya saba wa manzon Allah yake wa man yusaqiqir rasula musafaqa ma'ana ya tsaga sanda tsakanin shi da manzon Allah manzon Allah ya rike bangare guda shi kuma ya rike bangare guda sun tsaga shi ya kama tashi hanyar manzo Allah kuma yana kan tashi wa man yashakaka rasula wanda duk ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'd ma tabayyana lahu al-huda bayan shiriya ta bayyana gare shi kun ji inda ake ba da uzuri ga wanda bai sani ba shi sa mutane za su ji mu ce kaza bid'a ne wanda ya kaza ya yi bid'a Su a ce ai kuma kuna faɗin haka amma sai mu ga kun zo kuna bin irin waɗannan limaman sallah ba su sani ba ne ibnu taymiya yakan zauna yana tattaunawa da irin waɗannan sai ka ji mutum ya ce yanzu ibnu taymiya ta ce wanda yake kaza ya zama kafiri to na ce yanzu na zama kafiri kenan sai ce ai baka san abin ba baka san implication ba yaro dan shekara uku in ya tashi zai yi zagi da wa ake farawa da uwarki da innansu in ya rasa zagin da zai mata sai ce babanki ya ci tuwo ya zagi uwarki kenan amma ya cancanta a doke shi a hankalce ko a shar'ance bai cancanta ba tare da ya yi zagi kuma da gaske ya yi zagi kuma da gaske ike zagin ka yi? har ma lokacin ya dake ka haka ne ko ba haka ba amma tun daga a wurin Allah har zuwa wurin masu hankali bai yi laifi kuma bai cancanta a rana ba ko kaɗan saboda ne saboda bai san ma'anar abin ba to don haka muka ce kaza kafirci ne ko ne ce to na yi to na zama ka kenan ne ko muke a'a amma mu inda za mu yi to zai mu ce mu kafirta saboda mu mun san implication mun san ma'anar abin kamar yadda ɗan shekara sha biyar in ya zagi uwarsu yadda ki uwarsu ba hauka ba wani abu ya cancanta a kama shi a lallafa shi me yasa dan ya san ma'anar abin amma kanin shi kuma uwa ɗaya uba ɗaya da suka amma kuma in yi shi a ce alƙali shi don bai san ma'anar ba to saboda haka ka'idar isa ce wanda duk shirya ta bayyana gare shi wanda duk haka kawo mai hujjoji haka mai sharhi sai da bayani ya fito ƙarara sannan sai ce shi ta bai yadda ba to wannan ne wannan hukuncin zai biyo baya to dole masu da awa su kan wannan ko sa shekarun baya sa'ad da bani masallacin juma'a ba nan masallatan juma'a na izala kaɗai nake sallah a garin nan to su ana cewa kuna cewa malamanmu na izala sun yi kaza ba daidai ba sun yi kaza ba daidai ba sun yi me yasa kuke zuwa kuke jin su sallah sai ce ai abin bai bayyana gare su ne ba kun bayyana ba sai ce ai ba su ma yadda mu malamai bane balle su zo su saurari karatu duk abin da muke faɗi saboda sun daina mu ma da san muna faɗi ba sai mu faɗa abu sai ɗari in ka kawo kasar malam bakar ya faɗa kai shi kenan sai yarda lokacin da malam ba mai shinkafa Allah ya gafarta miki sa'ad da ya ɗauki da ayan mu duk inda ya je shi baya kawo aya ma ko hadisi cewa yake kawai ku yi sai kawai sai su ci gaba da yi da ya wuce sai a ce malam ya zo ya ce a yi kawai amma mu mu kawo hadisi a yi sharhi a yi bayani a yi kaza amma wurin mu zai zo ni ne magana wuri na zai zo ya samu hadisin wani lokacin ko in ba shi littafin ko in ba shi photostat ya dauka sai je abin kasa baki daya sai ce jama'a eh kaza sunna ne ku sai Allahu akbar kaza za a fasa lafiya ka an karba ba zai ba na zai kawo hadisin ba sai a ce malam ya ce a wurin kasa baki daya baki daya shike ne ta gani a nan yanzu bayani ya zo gare shi kenan to shi yasa kamar yadda ka san in ka ga yar mutum za ka je ka samu hanyoyin da za ka bi ka kai kana son ka a yadda da kai haka in ka zo da aya za ka yi ta hanyoyin da ka san za ka bi mutum ya sarrafa ai da za ka ga ta fito daga gidan nan farkaso ke ya hanci kamar biro fata ga ta na ka ce wannan yar waya ce yar gidan nan ce sai dai iyayenta mayu ne sai ka ce wa yaro kai ga gidan mayun nan ka kira min yar mayun nan ai tun daga nan ka kasa aure ko madadi za ka yi sai ka je ka shirye da taya ai da babanta da wannan dattijo ai lokacin tare suke tafiya Lagos suna ainihin siyo kaza ai lokacin nan sai a je a yi ta da hanyoyi haka in ka zo za ka yada addinin musulunci wani irin medium wacce irin hanya za ka bi ka faɗi saƙon saƙon ya isa a'a ta kasar ne na rediyo ta kasar ne na bidiyo a'a ya za ka a a'a cikin za ka a akan website na intanet a'a zuwa za ka gidan rediyo ka sa duk a jarida ne haka za ka yi ta bin hanyoyin a'a wannan sai an yi miki ladabi zai fahimta wannan sai an je an yi sallama da shi wannan sai an je an kai mai hajjira wannan kuma sai an yi mai mazurai kowanne haka wani kullum wujhatin kowanne wani. jama'a mun fahimci wannan da kyau hanyoyin haka ake bi duk sako in muna so yanzu ɗan boko su ɗauka sai mu je mu rubuta shi a jarida sai mu tsira shi akan website na intanet duk abin da muke so jama'ar gari ustazai masu imani masu ɗagaggen wando ko kuma sai mu saka a kasar na rediyo matan aure muna so mu fahimtar da su kaza sai mu saka a bidiyo ɗan zamani sai a saka a tv kowa da idda ake biyu ba za ka tabbata hanyar guda ɗaya ba ko mun gane wannan da kyau to mun ba abu ma ta bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana gare su amma duk da haka ya tsaurin ido ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yattabi ghayra sabilil mu'minina har ya bi wata hanya wadda ba ta mu'minai ba lazimin wancan na farko shi ne wannan na biyun jama'a duk mutumin da ya saba manzon Allah bayan shiriya ta bayyana gare shi to lazimin wannan abin da ya ɗauka to zai bi wata hanya kenan da ba ta muminai ba domin annabi hanyar su ɗaya da muminai muminai suna bin hanya annabi ne wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u kata fatafarraqa bikum an sabili annabi ya zama zane shi wannan shine misali ga hanyar Allah ga wasu hanyoyi ƙanana kanana kanana akan kowace hanya kuma akwai shaytani yana kira zuwa ga wannan hanya a rabu da hanya Allah ita ce musulunci a dawo kan hanya kaza sai karanta kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kaga magana ta sake zuwa ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يبني تهيا ودبا كمو من ايضا حتى قل هذه سبيلي فكنت وانا في هنيا تا ادعو الى الله على بصيرتي انا كرا زوا دا الله دا بصيرة دا علمي انا ومن اتبعني دا ني دا وقن fa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen Allah ya ni ba ni daga cikin arna ba ni daga cikin mushrikai wannan aya ta ɗauko ta sai ga tana ƙara bayyana wannan ashe ka'idar ita ce salafu da muka ce annabi da sahabbai da tabi'ai ashe qur'ani haka ya isara annabi tare su da sahabban da mu'minan idan haka sai a anan ma mutumin duk da ya wata hanya da ba ta manzon Allah ba to sai kaga ya yattabi ghayra sabilil mu'minin sai ya bi wata hanya wadda ba ta mumine ba tun da ya saba manzon Allah kenan to wannan mutumin abin da yake nema shine ne haka tun da gasiriya ta bayyana yaƙi ga hanyar annabi da sahabbai da mumine yaƙi yanzu wannan kalmar sabilin mu'mini na jama'a muminan wannan zamani ta fi kankanta da ta kaskata a kai don Allah muminan zamanin manzon Allah shine sahabbai da tabi'ai waɗannan khairin nasu ya kamata su ne kalmar muminan farko kamata ka fara gaskata a kansu to sai ka biya ta hanya wadda ba ta shi ba to ƙasa kake so sai Allah yake mu wallahi ma ta wanda za mu ɗora shi a kan abin da ya jawo wa kansu ba Allah ne ya zalunce ka ba an bayyana maka an yi sharhi ka fahimta amma duk da aka san gare shi kenan sai a tunkuɗa ka bi inda kake so ɗin wa mislihi jahannama wa mislihi jahannama amma wannan hanyar da ya kama wutar jahannama za ta kai shi don haka sai ce wa mislihi jahannama sai mu shigar da shi jahannama ta sa'at masira Allah wadaran jahannama ta zama ita ce makomar ɗan adamu babansa adamu an halicce shi a ina a aljanna ya rayu a aljanna ya zo ya ƙarasa rayuwarsa a nan duniya saboda wata ƙaddara ta jarabawa haka ce ce da shi da zuriyarsu su yi kokari su koma gidansu ina ne gidan gado aljannatu sai kuma ɗan adamu ya koma wuta Allah wadaran an kuskura hanya an kuskura hanya sai hadisi ya zo cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ga annabi adam san da isra'i da iraji in ya kalli dama sai a nuna mai 'ya'yansu mutanen kirki ke kalkale da dariya yana fara'a in ya kalli hagu ko fashe da kuka saboda ƴaƴansu mutanen banza haka annabi adam yake zaune ta har yana ta tashi za ka so ka zama cikin ƙungiyar ƴaƴan da ke sa uba kuka tun daga farko har duniya ta tashi to duk wanda ka saba ma Allah kana can kana gasa wa ubanka Adamu ne yana kuka akan ba za ka dawo gidansu ba kuma duk san da annabi adamu ya haifa duka baki ɗaya sai da akwai mai gida a aljanna ana jiran ya je ya koma ɗakin ta haifi ‘ya'ya wani ya tafi university wani ya tafi SCE wani ya tafi gardan kaka ta tasko wani ya tafi ina duk an yaƙi duniya ko sai ka zo kana gini ko ga mutum yana tasa babban ɗakuna lafiya a na zai dawo zan yi mai aure ai wani ya tafi kaza wani ya tafi kaza ko sai aka ce ai a uzu billahi wani daga fatar kuma kuma ya shiga teku ya zama babul ya zama misa ya ka dawo gida zai dawo gida to ko uba za ka yi kuka ko ba za ka yi kuka ba to yanzu a za a yi wannan ɗakin sai ka haɗa wa ɗaya ɗan sai ka ce to kuɗin da za a yi miki aure ba za a ƙara maka mata ta biyu abin da za a yi kenan a aljanna shine zalika yawmut tazabun wannan rana ce wadda za ka ci gadon wanda ba gadon su za ka ci ba ya ma bai zo ba tun da bai zo ba ba a yi sai haɗa ka riƙe yana san wuta to ita kuma wutar da a yi wa kowa gida a wurin ba rami ne kawai aka tafi tashi ga shi nan in ka fara cin tsira gudu gudu sai ka ke tsira saba'in da ka kai ba dubu saba'in da ka kai ba ana zaune da annabi da sahabbai suka ji ƙara daren rami ce kun ji wannan ita ku furgita wani dutse ne Allah ya jefa shi a wutar jahannama shekaru dubu saba'in sai yau ya isa ra'ani ne ita ba ɗakuna ba mafaukai ba kujeru ba kushin ba kafet tsabar wuta ce ita kanta tana rarukar junanta ne cin junanta take ta ga mai kanta annoba to can za a yi ta yatsawa to tun da ba wanda aka yi na sarki don nawa za a yi ta yi ta cika tun cika amma saboda tsoron Allah sai ta ce halin mazi ko da tsari ne ai ta dannawa ai ta ba ɗaki amma aljanna an yi ɗakuna an yi gidaje an yi kaza alal ara'iki alal kaza alal kaza duk da suna amma wuta tsadar rami ce jannawa kai za a yi kuma ba za ka mutu ba ha, dan an danna mutum dubu ɗari a kanka haka za ka rayu kuma kadda kuka ji kamar kaɗai ne yunwa wuce yunwa a ce to ne da nan an shirya muku da tsohon kaya zarna ko ita za ka ci in ka ci abu ya rikice ka ce kishi sai a fitar da su waje ai ba a cikin wuta ake sa ba a waje za a fitar da su su je su kariya ruwa ne na ƙurji in suka sha ga shi nan aka miƙo musu kafin su sa tafarfasa turi sai sa fatar boki sai ta kwaye sai ta faɗo kuma cikin kokon kan ruwa sai suka shafi a ce to summa inna marji'ahum ila al-jahim to a koma da su kuma jahim abincin bala'i fita wajen a sariyar masifa komawar kuma annoba to wanne dan adam ya iya kai ka fara kanka ka gidan ubanka ka koma kaɗi kuma abu mai sauƙi za ka yi ne ka bi ubanka kawai ka bi hanyar babanka sai ka ce ba za ka bi ba sai ka bi hanyar makiyin babanka ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين matsayin babanku shi ya ja duk wannan wahalhalu da ake wutan nefa ta tsinke kwana biyu ba a yi masara ba kuma ka da kuɗin sama duka duk bala'in nan ka shekan ne sai maka sababi ba aljanna ba a haife ka ka ka sa inna naka Allah ta ji a fiha wa la ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wa tadha rana ba za ta dake ka ba balle hantsi ba zai dake ka ba balle rana ba yunwa ba cefane ba noma ba surke ba nuka lafiya lau duk abin da kake so sai dai kawai ka ga wannan abin gashi an kawo maka sai dan ya zo ya rikita al'amura sai da ya rikita sai Allah ya ce to kun ga dai abin ya adamu ka ga dai abin da ya maka inna hadha aduwwun laka fali zai jika wannan makiyinka ne makiyin ka ne kai hankali amma ina ko kuma kai kuma ka taho ga shi nan kai ma ka zo ka shiga ƙungiyar maƙiyin babanka to in ka tashi kenan in ka koma kuka je kuka sadu da ke ɗan a wuta shi kan kun yi mai tara ne kun rufa mai tare gidansu ya koma don daga wuta aka yi shi sai ya koma wuta to in aka je kai ba gidanku ba ne ba ka saba ba yaro ne an haife shi a mandila wurin da yake da sanyi ya ga za ka kayan shi yana rayu wurin da yake da zafi sai zai ka kuraje ciwon kai zazzabi a yaro ya ka zai wurin zafi a maiduguri ya ka kawo shi mandilin rayu sanyi zai ka dame kowa da inda aka haife to zuwan ɗan adam wuta sai duk wuta ta hargitse wannan na kuka wannan na Allah haifa wannan na bololo wa sai shi ne ce shiru musu ai shiru zan a mara ba, barka da zuwa eh min adres kenan za a yi wa sababbin ɗalibai sun zo ko hmm, za a marhaba week marhaba week kenan <laughs> sai da haka sai ce kowa ya shiru ya kama shekani shekan zai yi kuɗi da ne liman kenan imamul jahannama ya kama shekani lamma aka biya al'amur sai an gama jera 'yan wuce tuk ɗan aljanna sun shiga sai ce kowa ya tsaya hudu da shi ba inna alhamdulillah ba salati ba sallama inna allaha wa'adakum wa'adan وعد الحق الله يمك القير جسيا ووعدتكم فأخلفتكم نيكم نيمك القير سيدي كينا جسيا با قوة فنصورا tun da ba na gaskiya ba ne ne ta ƙarya ne yake Allah ya muku alƙawarin gaskiya ya cika ya ce in kun bi ni za ku zo wuta ba ku kun zo in kun bi shi za ku ganka a aljanna da kuka ƙi shi za ku a wuta ni ke ne ne muku alƙawarin yaudara ba shi abu ya yi ciki ke salata lumuni ta an fi sako ke ke kada shi yi da ya zarge ni kowa ya zargi kansu ma ana bi musrikukum ana antum bi musrikiyya yau da ni da ku duk ne ku ba za ku iya kwata ta ba ni na ba zan kwace ku ba ke ke inni kafartu bima muni min qablu duk shirkar da kuka yi mini da kuka bani allantaka yau ba ni ba ku haka ce sai ya wuta ya yi ciki ya yi niko ya baku da wahala Suna yana wahalar amma tsabar ke ɗancin ne sai ya gaya muku wannan don ta zama gun gare ku ya ɓata muku rai to daga wannan jawabin shi nan. sai dai kullum kana cin duka kana Allah ya isa to ya kake wa mala'iku kuma su ne maka gwaɗi suna ko ta haƙura ko kada Allah ya sa ta haƙura duk ne ba abin da zai sa a cire ka ko ba ka dan adam ka lura da ke Allah madaukakin sarki kiyaye Kuma wannan aya da muka jawo mai cikin rasula aya ce wadda ta zo ta ɗari ɗaya da sha biyar cikin suratun nisa'i hadisi ya zo daga ainihin as-sayyida aisha eh, daga eh, ko daga sahabi ibn mas'ud wanda muka karanto a baya asarin shi da yake man kana musamman wanda duk zai wanda duk zai kwaikwayo فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم yayi koyi da mutanen manzan Allah dangin manzon Allah sahabban manzan Allah abokan manzon Allah wannan dalili ne akan abi manhajin wa abi manhajin sala qala ta'ala Allah yake wallazina ja'u min ba'dihim Waɗanda suka zo bayan su ya yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman addu'a suke suna cewa Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta wa waɗanda suka riga mu lafira da imani don Allah a wannan addini suwa ne ne musulmin farko da suka fara rasuwa da imani sahabbai da ɗan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai to ka gafarta musu saboda sun rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah waɗannan mummunan kakka saka ainihin tsiyayya a cikin zukatanmu sai ka ga aya ta fito ƙarar amma sai ga mutum ya zo wai shi duk duniya duk su jazbus da abubuwan nan da suke su jama'a sai shi a inda za su titi suna zagin su jazbus da sauransu amma sai su abubakar da umar sai su ne suka yi musu laifi duk duniya yanzu wata irin siyasa jama'a duk duniya in ka kira jama'a duk inda musulmi suka kace ku zo mu suka tuki za a tsine wa bush da blair da ba ɗaya duk inda musulmi suka ba su maka mu baya a kan wannan haka ne yanzu wannan ba zai haɗa kai ba amma in ka ce ku zo za mu tsine wa abubakar da umar ko a sarkin musulmi abubakar na uku kace za a karɓa yayin wani ba sa kace na kusa ma ba sai maka ƙasa ba jama'a mun fahimci wannan balle a kuje za a tsine wa abubakar da umar amma brainwash ne za a daɗe ne ana ta yaudaran mutum ana ta yaudaran mutum kullum laifin abubakar za a yi ta faɗi da umar kullum laifin har ka ji darajar ta bisu sannan sai a zo a yi taɓata su a yi taɓata su shi kenan to an ce fito ka zage su ke ka tun ba haka ba jama'a za ku yi mamaki aikin hajji da aka yi 2001 a lokacin na je aikin hajji ai da muka ja wata batta muka ce ke duk wanda ya shirya ya tafiya guantanamo bay ya bi bayan mu yau muna kada za a tsine wa amerika za a tsine wa faransa da Jamani, da ingila da duk kafiran duniya za a faɗi sunansu wanda ya shirya ya biyo baya bi sahi don daga nan ba mamaki a kwashe mu a mu da mu kan kuba ina tabbatar muku wanda duk ya je aikin hajji har ƙannan mukiya har zuwa suke suka ba da jita-jita gaba ɗaya sai da tsawafi ya tsaya a ka'aba gaba ɗaya muna kewayawa muna tsinewa amerika don saudiya ta hana a tsinewa amerika a kan mimbari a kan mimbarin ka'aba a tsinewa amerika a tsinewa kafirai a tsinewa kaza a wannan ba zai yi ba sai dai ake la'anatullahi alal yahud kaza kaza kaza amma nasara a a saboda buki nasara ne la'anatullahi ala amurka a a ba zai yi wani ce ku zo za a yi da turanci za a yi da larabci za a yi da hausa don haka aka ta jama'a su gaba ɗayan ɗawakin ka'aba haka muka cewa duk wani mai ɗawakin umara ko wane ne to kam wannan ɗawakin ibada ne ɗawakin du'a'i ne kai na tsiniya da ainihin amurka da ta zakar muka yi da muka yi wajen awa ɗaya da rabi da askar da wane ne kowa ya tsaya yana kallo wannan ɗan najeriya ne ɗan siriya ɗan bakin fata sudan ne ɗan senegal ne shi da ga shi dogo talala da hmm, dogo da hmm, dogo ne kato sai a ce ɗan ƙasar sudan ne sai a ce an sunna ne na sudan amma ɗan talalat to ƙasar senegal shi ne ke da dogaye da ƙage talala suna da masu zafin kan addini ka ka ka kaza ka kaza ka kaza shi ne nan ɗan mukiya suka ce ɗan zafin da tsohon kanar bi kan zai ga gogon na da ɗan akwati na jama'a mun gane ai uwan rago ta ji kunya jama'a a ce musulmi za su taru fiye da miliyan biyar suna aikin hajji ba ko a jahiliya jama'a ba na gidan jahiliya na aiki sai zuwa zai ka'aba ya kada amurka ta cuce mu ta kake mana mutane ta kera makamai ana kake mana mutane amma ba za a hau mimbarin arafa a tsine maka ba ba za a hau ka'aba a tsine maka ba ba za a kewaye ka'aba a tsine maka ba ni ake tsoro mutuwa to wallahi ko askar da su kira ni sun tambaye ni babba ko da ta da na gama ko na kama wani datti ne na ɗan Afganistan. ya tsire ni malam ya daga ji daɗi yake ma ba ya ce baraka ya ya an ta ibinin baraka ko sai ne wallahi babu abin da zai sami gare ka kullum yusibana ma ka sallallahu alaihi wasallam yau shekara hudu kenan yau shekara hudu kenan duk abin da ya sami. ni duk abin da zai sami ka ka daina jin tsoro wallahi azimi waɗannan kafiran sun bar bacci in mu ma bari ba ka'ida ita ce duk ɗan da yake uwar shi ba za ta yi bacci ba sai dai a kwana a kai gaba ba Allah ya kiyaye. Hmm. To kun ji jama'a wannan kuma aya tana nan cikin suratul ah, hasr aya ta goma ita ce take cikewa da kuma ta ji alfi kulubina gundan min ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi wannan kaɗai yanzu abubuwan da suka rage dangane da wannan gaba wasu matsaloli ne akan salaf da salafiyya waɗanda zan tattauna mana su waɗanda suna da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske bayan da ka ji dalilai da ke wajarta a duka farkin salaf ko annabi da sahabban shi da ɗan ɗakin shi Allah ya ƙara musu yarda da da dama duk bayanin nan da zai gama yi fa sai wani mugu sai koma gefe guda sai ce hmm, wallahi suna da wata manufa kuka hankali dai suna da manufa a sosai mana muna da manufa muna da manufa a iyo kai wani zafi muke ji yanzu kana ga sanka ba ta ishe lokacin nan yanzu ya isa mu je ne kai muke fatawa ai muna da manufa ne duk wannan gwagwarmai da muke kana jin hakan nan a banza muna da manufa ne gaskiya ne amma tsaya ka ji ta daga bakin mu zamu maka bayani wannan abu na farko kenan insha Allah abu na biyu akwai shigohi da ake faɗi game da salaf da kuma mu salafiya kaɗan daga cikin shigohin nan akwai cewa falasiyancin nan da kuka ɗauko cewa ce a bisa farkin waɗancan mutane da suka gabata a wannan zamanin da ne zamani ne wanda yake outdated ya wuce tunanin yanzu yanzu bai dace da zamani ba ku a duk irin hanyar da annabi da sahabbai suka yi to wannan buha ce ko ku za mu bayani akan ta insha Allah akwai buha ta biyu cewa muna raba kan musulmi salafiya na raba kan musulmi salafiya sun suka raba kan ahli sunna salafiya sun suka raba kan musulmi salafiya ba su jin wani sallah suna da kaza suna da sauran makamantan ana cewa salafiya wai muna kukan fiƙihu ko ba mu yadda da ba ko da yadda da mazhaba ba ko da yadda da ba ko da yadda da ba to duk waɗannan na daga cikin abubuwan da ake kawowa sannan ana cewa wai mu salafiya muna cewa a bi kowane musulmi sallah kuma to kaga wannan magana kuma ta zama tukka da warwara da wacce tun da in an ce kuma muna raba kan musulmi to kuma za mu raba kansu kuma amma sai a ce sun ce fa babu imamatul masjid wal mubtadi dan haka sun ce abu kowane musulmi sallah to kaga za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala sannan an ce wai muna zagin waliyai muna zagin waliyai ko gaskiya ne to za mu tattauna wannan insha Allah sannan an ce wai mu salafiya a yau mu ne muke taya kar musulmi da mutanen da ba musulmi ba waɗanda ba su ci ba su sha ba a ƙasashe irin na amerika da ingila da madrid a spain da faransa da wasu ƙasashe mu ne muke ta yin ta'addanci muna kasa abin da ake kira da turanci innocent people to wannan magana ko haka ce to za mu tattauna ta insha Allah to waɗannan takaitattun abubuwan ke na insha Allah ta'ala bayan wannan kuma za mu zo za mu tattauna wasu matsalolin waɗanda sai mun zo kan za mu bayyana abin nan ɗin magana farko dai insha Allah ta'ala dangane da bayanin manufar mu kamar yadda na faɗi manufar mu mu ba ɓoyuwa ba ce ya haɗa ta ma muke yi wanda kuma biyu ya ce muna da wata manufa saɓanin wannan da muke yaɗawa to abin da za ka ce miki shi ne ya zo ya faɗi manufar tamu saɓanin wannan ɗin kuma ya kawo kasar na bidiyo ko na rediyo ko jarida ko mujalla ko kuma mutumin da muka zauna muka gayawa wannan manufar saɓanin wannan wannan manufar ita ce na gaya muku mun ɗora ta akan intanet da turanci da larabci da faransanci da yaren jamani da portugal da sauransu yanzu kuma ƙoƙarin da muke yi shine yarurrukanmu na ƙasashenmu mu mabambanta misali mu a nan filatanci eh, nufanci abin da ya shafi barbarci abin da ya shafi yaren ibra yaren ka. duk wani yare da ka sani don haka duk wani wanda yake kan wannan da'awar in ya san ya iya sarrafa yaren su sarrafawa to ya zo mu ba shi ya fassara wannan za mu aza a kan intanet yadda in ka buɗe za ka ga kamar yadda na faɗi a ran nan muka ce wannan website da muka saka wannan in saka a wurare da dama amma In the ka je kai tsaye daga www.asiraj dot bizland d i z z l a n d dot c o m com slash slash sannan c a double l call to kai tsaye wannan shafin zai buɗe mata shafi biyu ne ga shi a ƙarƙashin wannan shafin za ka ga zaɓe-zaɓen abubuwa za ka ga abubuwan da muke jujjubawa hatta miliyoyin malamai akwai in ka an ba mu lokaci ɗan watanni ko ɗan shekaru wannan karatun ma da kake ji za ka iya buɗe ya ka ji duk inda kake haka karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya da musulmi babban malami abubakar mahmudu gani duk za ka ji kuma lallawar abubakar duk wani malamin sunna za ka buɗe za ka ainihin iya jimlinsa a daidai inda za ka ga an sa fi siraj wurin audio da ka danna nan za ka gani na malaman da ka danna kai za ka zauna ka ji free a kan intanet yana mun gane wannan da kyau don haka kasar bai ƙauyen mu ba kasar bai je ba ba a ƙauyen ku ko a cikin dutse kuke ko a saman dutse kuke matuƙar kuna da access za ku iya kaiwa ga intanet babu telefon ai babu visa babu dis a wurin suka je ka samu kwamfuta yadda take da 2024 tana da automatic wireless internet confederation ta tare da ita kawai sai dai ka je ka samu ISP ka yi registration da shi abin da kuka kai shi kenan sai ka kama kai tsaye za ka kama in dai akwai sama a wurin ka san ka ba inda babu sama sai dai kasa ta ɗaya kake rayuwa ko kasa ta bakwai to wannan kan har yanzu ka saha intanet mu ba ta kai mu kai ƙasa ta bakwai amma in dai akwai sararin samaniya a wurin kana da kwamfuta ka laptop ko desktop ko wace ce matukar tana nan da ta kai 24 zuwa sama ta insha Allah ta'ala za ta iya samu wallahi musta'an waɗannan manufofin ga su kamar yadda na faɗi in kuma website ɗin kake so gaba ɗaya kawai ka kai sai abin da ka zaɓa sai ka buga www.asiraj.com eh, asiraj.bizland.com sai buɗo maka gaba ɗaya website ɗin sai ka ga abubuwa ga shi nan ka sha karatu ka ji wa'azi ka ji hudubar makka ta makon da ya wuce da abubuwa dai ga su nan bila adadin sai abin da Allah ya so Yana mun fahimci wannan da kyau ko to ga shi za ka ga mun headline kuma duk littattafan mu da muke buga kanana na baya musamman daga baya waɗanda suke fitowa daga daru salafiya ta ƙasar kuwait za a ga a ƙarshe a bayan bangon an sa da a wasu manufarmu me muke kiran mutane zuwa gare shi shine muna kiran mutane zuwa ga arruju'u ila al-qur'an a dawo zuwa ga alqur'ani mai girma a rabu da shirme wa sunnatin nabawiyyati sahiha da kuma sunna annabi ingantacciya wa fahmuhuma ala al-manhaj alladhi kana alayhi as-salafu salih ridwanullahi alayhi da kuma ainihin wato tafarkin da bin sunna da fahimtar ƙur'ani da sunna ɗin a bisa tafarkin da magabatan mu nagari suke akai to saboda lokaci ya ƙure jama'a ku bi mu bashin ci gaba da wannan bayani zuwa kasar na gaba insha Allah shine kasar na ashirin wannan shine kasar na goma sha tara kasar ɗin yau na ashirin to a kasar na ashirin da ɗaya insha Allah ta'ala za mu haɗu da ku za ku ji waɗannan bayanai فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك